ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները առաջիկայում կայցելեն տարածաշրջան։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համար գլխավորը անվտանգության երաշխիքն է։ Քաշաթաղի շրջանի հարավային թևում աշնանացանի աշխատանքներ են ընթանում։ Այս տարի Գութան ազգագրական երկի բարի փառատոնը կանցկացվի նաև Արցախում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով Կարեն Կարապետյանը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Ռուսաստանի, Բելարուսի եւ Ղազախստանի նախագահները հոկտեմբերի 14-ին Երևանում կմասնակցեն ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի նստաշրջանին։ Կրասնոյարսկում հանդիսավորությամբ դիմավորել են Օլիմպիական խաղերի արծաթե մեդալակիր Միհրան Հարությունյանին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ մասը Սեպտեմբերի 12-ի լույս 13-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 45 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է շուրջ 750 կրակոց։ Ինչպես հաղորդում են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը եւ շարունակում իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։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 ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները առաջիկայում կարող են այցելել Լեռնային Ղարաբաղ։ Այս մասին ասել է ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիկը։ Մենք ցանկանում ենք նախագահների նոր հանդիպում, սակայն դեռևս չկա հստակություն ոչ հանդիպման ժամանակի, ոչ էլ վայրի վերաբերյալ։ Որպես համանախագահներ մենք կհանդիպենք արտգոսնախարարների հետ, որ เป զի դնենք մյուս գագաթնաժողովի հիմնակարը։ Հուսով ենք երկու կողմերի արտգոստնախարարներին էլ երկու շաբաթ անց տեսնել Նյու Յորքում, որ เป զի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում քննարկենք հետագա գայլերը։ Կցանկանայինք հուսալ, որ այնտեղ կկայանա նաև երկու նախագահների հանդիպումը, ասել է Ուորլիկը։ Կարգավիճակը չի կարող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անվտանգության երաշխիք լինել։ Այս մասին ասել է ԼՂՀ նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ ԼՂՀ-ի համար գլխավորը անվտանգության երաշխիքներն են։ Ոչ մի կարգավիճակ չի կարող անվտանգության երաշխիք լինել, եթե հակառակորդ կողմը չի հրաժարվել ֆաշիստական հրետորաբանությունից, սպառնում է ազատագրել տարածքները, այդ թվում Զանգեզուրն ու Երևանը, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ Նրա խոսքով, եթե 90-ական թվականներին հնարավոր էր դիտարկել տարածքները կարգավիճակի դիմաց փոխանակելու հարցը, ապա հիմա պատերազմից հետո, որից Ղարաբաղի ժողովուրդը հաղթող է դուրս եկել, իսկ ազգային ազատագրական գաղափարախոսությունը ձևափոխվել է պետականաշինության գաղափարախոսության ոչ Կարգավորման ճիշտ տարբերակը Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության ճանաչումն է։ Միայն դրանից հետո կարելի կլինի նստել բանակցությունների սեղանին եւ քննարկել սահմանների հարցը, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Մեր տարածաշրջանում ռազմաքաղաքական ցնցումներից հետո կարծես թե որոշակի հանգստություն է նկատվում։ Արդյոք փոխվել է իրերի դասավորությունը։ Յուլիա Վանյանի զրուցակիցը քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանն է։ Մեր օրերում քաղաքական գործընթացները շատ արագ տեմպերով են զարգանում։ Դրա հետ կապված փոխվում են երկրների արչև ծառացած խնդիրների առաջնահերթությունները։ Չնայած վերջին շրջանում մեր տարածաշրջանում բավականին մեծ ու ինչ որտեղ անսպասելի ցնցումներ եղան, այդուհանդերձ քաղաքական դերակատարներն ու մարտահրավերները նույնն են, համոզված է Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը։ Նրա խոսքով դրանք պայմանավորված են տարածաշրջանում Ռուսաստանի քաղաքականության ակտիվացմամբ։ Ակնհայտ է, որ պաշտոնական Մոսկվան ամեն ինչ անում է Ադրբեջանի եվրասիական տնտեսակամիության մեջ տեսնելու համար։ Նույնքան նաև ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը բավական բարձր գին է պահանջում պաշտոնական Մոսկվայից այդ կառույցին անդամակցելու եւ տարածաշրջանում Ռուսաստանի աշխարհական շահերը սպասարկելու համար։ Գին որ Ռուսաստանը ստեղծան չի կարող վճարել եւ չի կարող վճարել ոչ միայն նրա համար, որ դա կախված չէ միայն Մոսկվայի ցանկություններով, նաեւ այն պատճառով, որ այդ գինը ըստ էության վնասում է Ռուսաստանի ներկայությանը եւ նրանց դիրքերի համրությանը հարավային Կովկասում։ Բնականաբար խոսքը կոնֆլիկտների վերահսկմանն է վերաբերվում առաջին հերթին։ Ակնհայտ է, որ իր նպատակին հասնելու համար Ադրբեջանը պատրաստ է ցանկացած միջոցի առաջնորդվելով նպատակն արդարացնում է միջոցները տխրահարչակ սկզբունքով։ Արդյոք հայկական կողմն ունի անհրաժեշտ ներուժ դիմակայելու այս մարտահրավերին։ Խաղաղագետի համոզմամբ Այս ամենին որպես դիմակայություն, որպես դիմադրություն, հա հայկական երկու պետությունների հստակ վճռականությունն է, որ հայկական շահի հաշվին որևէ այլ պետություն որևէ խնդիր տարածաշրջանում չի լուծելու։ Ես կարծում եմ, որ գլխավոր խնդիրը, որ այս պահին լուծվել է թե Հայաստանում, թե Արցախում, դա դիչողականության քաղաքականություն հրաժարվելն է։ Հրանտ Մելիք-Շահնազարյանի խոսքով այժմ քաղաքական առևտրի շրջանն է սկսված։ Ստեղծված հեղեղուկ վիճակում մեծ դերակատարություն ունեն հայկական գործոնն ու հայոց բանակը։ Բանակ, որն ապահովում է ոչ միայն հայոց զուգապետության անվտանգությունը, այլև կայունությունը տարածաշրջանում կարևոր է հիմա ապրիլյան իրադարձությունների ճիշտ վերլուծությունը, հասկանալ թե ինչ տեղ ունեցավ, ինչ բաստողումներ ունեցան եւ աշխարհակական որ գործոնները նպաստեցին Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայի վերսկսմանը հայկական երկրորդ պետականության դեմ։ Վերլուծել սխալներն ու անընդհատ ուժեղանալ, սա է ճանապարհը, ասում է քաղաքագետը։ Ժամանակի ճիշտ օգտագործումը մեզ թույլ կտա ոչ միայն պատրաստվել վատագույն սցենարին, այլև, որ պակաս կարևոր չէ, խուսափել դրանից։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հացահատիկայինների բերքահավաքը Քաշաթաղի շրջանի Սարին տեղում նոր է սկսվել, իսկ հարավում արդեն հողը պատրաստում են աշնանացանի համար։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Արքոյանը։ Աշնանացանը ժամանակին եւ ագրոտեխնիկական կանոնները պահպանելու նպատակով հարավային թևի համայնքների ղեկավարների եւ գյուղ ոլորտի պատասխանատուների մասնակցությամբ Շանաձոր գյուղում կայացավ շրջխորհրդի երթականիստը, որը վարել վարչակալ Արտուշ Մկրտարյանը։ Թվականի աշխատակազմի գյուղվարչական պետ Լևոն Սիմոնյանը տեղեկացրեց, որ անցած աշնանը եւ այս տարվա գարնանը շրջանում կատարվել է 17538 հեկտար ցանց։ Հնդվել է 17065 հեկտար տարած 24.5 ցենտներ հեկտար բերքատվությամբ։ Սուսային թևում հնդրվի է մնացել 342 հեկտար, որից տարի 20 հեկտար մնացածը հաճար։ Այնուհետև բանախոսը դիմեց համակների ղեկավարներին, օրդորելով, որ ժամանակին կատարեն հետնուցանքը, պահպանեն ագրոտեխնիկական կանոնները։ Անդրադառնալով հողատարածքների վիճակին, Սերբիանի գլխավոր գյուղատնտեսը նշեց, որ ողը գնալով աղքատանում է, հատկապես ազոտից ու ֆոսֆորից, ուստի անհրաժեշտ է պարարտացնել։ Խորհրդակցության երկրորդ հարցը Ստեփանակերտում կայացող Բեկի տոնի շրջանի մասնակցությունն է, որին անդրադարձավ Սերբացիակազմի ղեկավարի Տերակալ Արտուշ Մխիթարյանը։ Հայտնեց նաև, որ սեպտեմբերի 17-ին Սինի փառատոնին նույնպես համայնքները պետք է ներկայանան հադրուտի շրջանի ծով։ Վերջում համայնքների ղեկավարները ներկայացրեցին շուտապույտ լուծում պահանջող խնդիրներ, որոնց վերաբերյալ տրվեցին բարձաբանումներ։ Դուք լսում եք լուրեր Օրերս աշխատանքային այցով Արցախում էր գտնվում Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի օմբուդսմենները այցելել են Մատաղիս գյուղ, Մատաղիսի ջրամբար եւ իրականացրել համատեղ ուսումնասիրություններ։ Արցախի եւ Հայաստանի պաշտպանները այցելել են նաեւ Մարտակերտի շրջանի Ալաշան տեղամաս եւ հանդիպել Ադրբեջանի կողմից ապրիլյան հարձակման հետևանքով իրենց տները լքած եւ այնտեղ հաստատված թալիշցիների հետ։ Հանդիպան ընթացքում լրացուցիչ տեղեկություններ են ձեռք բերվել Թալիշ գյուղի խաղաղ բնակիչների նկատմամբ ադրբեջանական զինված հարձակումների, ինչպես նաեւ կատարված դաշնությունների վերաբերյալ։ Արցախի եւ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանները միջազգային կառույցների ուշադրությունը հրավիրում են քաղաքացիական բնակչության դեմ ադրբեջանական զինված ուժերի թույլտված հիմնարար խախտումների վրա։ Այդ տեղեկությունները համապատասխան հիմնավորումներով կներկայացվեն մարդու իրավունքների ոլորտի միջազգային կազմակերպություններին։ Քաշաթաղի շրջանի Հերի գյուղի նորակառույց դպրոցը անվանակոչվել է Արցախի հերոս Ռոբերտ Աբաջյանի անունով։ Դպրոցը կառուցվել է հենց հայրենասեր կազմակերպության հանգանակությունների միջոցներով։ Նշենք, որ Ռոբերտ Աբաջյանը զոհվել է ապրիլի 2-ի գիշերը Մարտակերտի ուղությամբ տեղակայված իրենց դիրքը անձնազոհաբար պաշտպանելիս։ Այս տարի Գութան ազգագրական երկի բարի փառատոնը կանցկացվի նաև Արցախում։ Երևանից Արցախ է մեկնելու 8 խումբ, որոնց կմիանա նաև Արցախի Մենք ենք մեր սարերը խումբը։ Փառատոնը կայանալու է հոկտեմբերի 3-ին Ստեփանակերտի վերածնդի հրապարակում։ Փառատոնի հիմնական նպատակն է ավանդական երկուպարի պահպանումը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր հրամանագիր է ստորագրել Կարեն Կարապետյանին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ նշանակելու մասին։ Կարեն Կարապետյանը Հայաստանի Հանրապետության 14-րդ վարչապետն է։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության խորհրդի նիստում Կարեն Կարապետյանը հայտարարել էր, որ մոտ ժամանակներս կներկայացնի երկրի զարգացման վերաբերյալ ծրագիր, որը կներառի նաև քայլեր ուղղված հասարակության վստահության մեծացմանը։ Ես ոչ մի դեպքում չէի ասի, որ մեզ համար Ադրբեջանը ավելի կարևոր է, քան Հայաստանը։ Այս մասին ասել է Վրաստանի նախկին արտգոսնախարար Մայա Փանջիկիձեն։ Անդրադառնալով հայ-վրացական հարաբերություններին Վրաստանի արտգոսնախարարը նշել է. Ադրբեջանն ու Հայաստանը մեր հարևաններն են։ Մենք միշտ շատ լավ հարաբերություններ ենք ունեցել Հայաստանի հետ եւ քաղաքական պլանում ոչ մի խնդիր չունենք։ Սակայն ցավոք Հայաստանի հետ տնտեսական հարաբերությունները այդքան զարգացած չեն, որքան քաղաքականը այնպես որ ես շատ մեծ պոտենցիալ եմ տեսնում հայ-վրացական տնտեսական հարաբերությունների զարգացման համար»։ Հայաստանը գնահատում է Լեռնային Ղարաբաղի հարցում ՆԱՏՕ-ի զուսպ դիրքորոշումը։ Այս մասին նշել է Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանը։ Նրա խոսքով Հայաստանի համար ընդունելի չեն Ադրբեջանի կողմից ՆԱՏՕ-ի հրճակագրերը արեստական կերպով Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի քննարկման հարթակ դարձնելը կամ ՆԱՏՕ-ին այս հակամարտության կարգավորման հարցի մեջ ներքաշելը։ Դրա համար կա ՀՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների ձևաչափը։ Անվտանգության ոլորտում տարբեր միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցությունը միջազգային հարաբերություններում ոչ թե բարի կամքի դրսևորում է, այլ անհրաժեշտություն, որը բխում է բոլորի շահերից, ընդգծել է նա։ Միջազգային լրահոսից Ռուսաստանի, Բելարուսի եւ Ղազախստանի նախագահները հոկտեմբերի 14-ին Երևանում կմասնակցեն ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի նստաշրջանին։ Նույն օրն էլ հայտնի կդառնա ՀԱՊԿ նոր գլխավոր քարտուղարի անունը՝ նա կլինի Հայաստանի ներկայացուցիչ։ Հետևակի համար նախատեսված ռուսական ՀՄՄ 3 ռազմական մեքենաների մատակարարումները Ադրբեջան հետաձգվում են մինչև 2017-ի վերջ, 2018-ի սկիզբ։ Պատճառը ֆինանսավորման դժվարություններն են։ Այս մասին 10-ին հայտնել է Ռուսաստանի տրակտորաշինական գործարաններ կոնցերնի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Ալեքսեյ Լոսևը։ Պայմանագիրը գործում է, սակայն հարկադրված ենք փոքրինչ սпасել դարձյալ ֆինանսավորման դժվարությունների պատճառով, ասել է Ալեքսեյ Լոսևը։ Աշխարհահռչակ ֆրանսահայ շանսոնյե Շարլ Ազնավուրը իր ստեղծագործական գործունեության 71-ի կապակցությամբ համեր կտա իտալական Վերոնա քաղաքում։ Համերգը տեղի կունենա սեպտեմբերի 14-ին Արենա մարզադաշտում։ Ինքը շանսոնյեն ասել է, որ Վերոնայում կայանալիք համերգը կլինի էպիկական եւ խիստ անձնական, նվիրված Իտալիայի եւ իտալացի հանդիսատեսի հանդեպ տածած իր մեծ սիրուն։ Թուրքիայում սկսված Գուրբան Բայրամի մահմեդական աշխարհում նշվող զոհաբերության տոնը ընթացքում արդեն մի քանի անփորձ մսավաճառներ հայտնվել են հիվանդանոցում։ Նշվում է, որ Ստամբուլի եւ Անկարայի որոշ հիվանդանոցներում նրանք այնքան շատ են, որ որոշ հիվանդներ ոտքի վրա կանգնած են ընդունել առաջին բուժօգնությունը։ Նշենք, որ ամեն տարի այդ օրերին Թուրքիայում հազարավոր մարդիկ հայտնվում են հիվանդանոցներում կտրող ցակող գործիքներից ստացած վնասվածքներով մարզասերների համար Կրասնոյարսկի Եմելյանովո օթանավակայանում Օլիմպիական խաղերի արծաթե մեդալակիր Միհրան Հարությունյանին հայկական համայնքն ու ընկերները դիմավորել են հանդիսավոր կերպով։ Ռիո դե Ժանեյրոյում անցկացված 31-րդ Օլիմպիական խաղերի հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտի եզրափակիչում սերբ ըմբիշ Դավոր Շտաֆյանեկի հետ մենամարտի ժամանակ հայ ըմբիշ Միհրան Հարությունյանը զրկվեց ոսկե մեդալից կանխակալ մրցավարության պատճառով։ Մեծ հիասթափության հետևանքով Հարությունյանը հայտարարել էր սպորտից հեռանալու մասին, սակայն ժամանելով Երևան նա հայտարարեց, որ շարունակելու է իր մարզական կարիերան, նպատակ ունենալով դառնալ հաջորդ օլիմպիական խաղերի չեմպիոն։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, Վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն, առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 12-ից 17, ցերեկը 18-ից 23 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրը սպառվեց։